ɛnkyɛ bi a meduru hɔ ae meda ase dada yɛnkɔ anwummere mebɔ mu aba so ne dwumadie kɛse a mu die na me nua bɛma nsɛ bi wɔ sika ne nsɛm no deɛ ɛyɛ nsɛm bio meyɛ agye adi sɛ menyi ne kura sɛ nnipa na ɛyɛ saa adeɛ no ɛsiane sɛ wofa bikyiri aba paa na obi atumi awura dɛm wɔbɛhwie kwan so ɔbɛfa sika ɔbɛfa wei deɛ ɔno so wabrɛ paa nti mompɛ sɔfoɔ so watra yɛ akɔmfoɔ no anyɛ yie so ahu Eti mo mpɛ sɔfoɔ bi na mo ma mo ma ne back pass ma me na me oduro mɛnsa ɔna yɛ aboɔ ntɛm nyina me tia no paa. Yo yɛn so yɛ gye so pii dada lɛ sɛ hello. Hello. Wodi ni baabi akasa firi. Kasa firi ma nka so. Yɛ fura ɔsɛ. Ah mi de kwaku mi nka. Kwaku mi nka ɛnna ɔbɛ kan na. Ɔsɛ. Kwaku mi nka ɛnna ɔbɛ kan. Aa ne de bɛ kan. Kan kwaku. Ahaa, na nnipa no, ɔhia mmoa na ɔde aba hɔ no mo. Ɛti ba agya ma nso nkae kyɛ no sɛ ɔnkɔbɔ dua. Sɛ nnipa ba mo mo mmoa no dan so sɛ aponofoɔ no bi ma no direction na mo mmoa no. Na me metum sɛ biribi na ɛdi ne nya saa. Ti ma dwen kyerɛ no no. Yo, kwaku me nka, yɛ daase pii. Hello. Hello. Wodi ni baabi akasa firi me nua. Ɔbɛbɔ fi fagi wɔ hɔ. Y'agya a, wo din? Honorable Apia Kubi, ɛfi Gyase bɔ me na me kasa yi. Yɛ Apia so kyɛ Apia Kubi yɛ tie o. Kubi, bɛ sɛ mi busa asɛm kakra, me serɛ wo. Yɛ o bisa. Wɔn mo ba, yɛ a mo ne wɔn mo kasa ansa na mo dɔn mo aba yɛ. Ayi. Ɛna me serɛ Kubi nsɛm bi wɔ ne sɛ ɛsɛ ba yɛ a na mo aka kyerɛ wɔn mo kɔ. Because ɛyɛ saa sɛdeɛ nana benya yɛ yɛ papa yɛ wafɛre dodo. Ɔ nana benya ma papa na fɛre, me serɛ mo. Sɛ saa na ti a, sɛ mo ne wɔn yɛ saa yi ne interview no deɛ a, sɛ ɛnya deɛ ɛsɛ yɛde ba yɛ a, na mo ama wɔn asa akɔ. Na moakyerɛ wɔn kwan no esiane sɛ ɛbaeɛ no sɛ kɔba saa no a na ayɛ awerɛhosɛm. Mesrɛ mo, mesrɛ mo paa, mesrɛ mo owi. Yo, ɔ papa, papa. Agya. Pɔnkɔ nko na kɔmpɔnkɔ. Edi ne sɛ ɛso nyɛ baako. Ɛnokorɛ. Meda ase pii, yɛnkɔfa ɔfoforɔ. Mm, hello. na nso ne deɛ ebi a mekaa no sɛ nka no next time ɔnya sika no a mɔnkekere nkɔsɛ baabi ɔmfa nkɔto bank bankɔto bank ɔnya ɔnya ama no nkaa no sika no ase no ano no ɔnya no nkaa ɛno a yo yɛda ase pii me nua yawape a ɔde firi italy novara wɔse kofi aniberesɛm paa ni o kofi aniberesɛm paa ni o hmm hello hello hello. kofi juma ankoa na. wabɔ kofi ase bɔ gadin. wodi ni baabi akasa awa yɛn kɔ yɛti o. wei deɛ deɛ meka ne sɛ kofi juma mebɔ frank bi wei deɛ deɛ meka ne sɛ ayi awiamoase ɛpo asefoɔ ne agona ne gyama asefoɔ ɔmo se menka nkyerɛ wɔ sɛ yɛbɛkɔ demonstrate ɛsan sɛ moakɔyɛ ayi wɔde sɛ program ne bi wɔ ɔfe so Moabɛyɛ bi ma mo, afigya ase. Moagya agona hɔ, dua mo ase. Adɛn na moyɛɛ saa? Yɛbɛba hɔ, ɛnkyɛ, yɛbɛba hɔ, yɛbɛba hɔ. Aha, mo deɛ, mo, mo, mo ho nyɛ na mo mmra ha na yɛtumi nyɛ arrangement. Awa, yɛtie o. O, kafra, kofi dankase fidie yi no. yɛnkɔ skype no so ne yɛnkɔ ah, hello hmm, wobɛtumi aba so ɔberɛ a wofrɛ 0382208358 8352 hello kafra ɔno nso antumi anyina so yɛgu so a ɛtwɛn mo adwenkyerɛ yɛgu so atwɛn mo adwenkyerɛ mpani se hmm, ɛya pii ɛya na sɛbe yɛyi da yɛyi kwan no anka adan a w'asɛm a ɔkaa sɛ koraa ne tene na ɛka wo dan deɛ a wobɛka sɛ nyame nti aban korɔ ka saa ɛne teɛ ɛtɔ da bi a yɛtɔ da bi a ɛnyɛ nso so deɛ agya de ma obi a na ɛnyɛ yie ɔkyerɛ hɔ kyerɛ ho nti na nidasoɔ hɔ etire bi ne tire bi nsɛ obi a na wabi abesiam na so nkrampan obi a nua bakoma ne so bupua nanso abakoma adeɛ atɔ nso ɔne abakoma adeɛ anya no bakoma nso ɛne deɛ bɛn montoni no ma montware no nyɛ tope ne ma afa no kwa wiase mu nsɛm dwumadie no ebi no no yɛnkɔ skype nso ne ɛne yɛn nua nkɔ atwe nkɔmɔ yi hello smith hello hello yɛtie o wokasa firi hello adekɔdemɛ bi sa wodi hello asɛm sɛ tumi sa yo yɛtie o yɛgu so a aha yɛkɔ ahoma no so hello hello meka sɛ manchester ne asena bɔɔ no gu so ɔmobɔ ɔso bra ahoma no so bi ɛneɛ no ɔntwitwi nkɔmmɔ hello Hello, Kofi Juma Nkwana. Wa bɔ Kofi ase bɔ gani, di ni baabi akasa. Nya nya ma de ɛfɛ no Kofi to bɔ di, nka sɛ ɛfɛ asante mɔ bɔ. Bɔ di yɛn kɔɛ. Nsira wa nana bila o dusu emi no ɔkɔni wa bɛ tuma hɔ no. Sabu ebi a n'a bia n'a bia ne nfi ayira, sɛntɛn butu ɛfɛ ano ɔkɔ pɛtɛ ɔkɔ afi ɔkɔ ɔkɔ afi a. Ebi ɛka mu akɔ bɔ no, ɛni brɛ ɛna ɔde kɔ bɔ ɔkɔ ne sira mu nti na ɔde abɛ dan mu no. Ɛmu ɛbi wɔ hɔ a, mɛ sɛ ɔmo mu wa no ma ɛyɛ wa. Ebi gyina. Kofi wa wɔ fɛ ni ɔfɛ busumi ɔfɛ nso. Ɔfɛ busumi ɔfɛ mi ti wo nka kyɛ. Ah Kofi ɛɛ anumɛ ntua wo bi ada nti mi mura mu kakra. Yo ɔfɛ ayé ti o. Papa no na ne bere sam na ɔde ba a. Ɛna nhyira soso na wɔn a ɛba hɔ no nyinaa wɔ gyidie. Sɛbi ebi afa hɔ koraa sɛ yɛ asɔre dɛ. Nti obi a ɔbɛba hɔ biara na kyerɛ sɛ biribi ha no. So ɛna woyɛ nso a? Bɔ mmɔden ara sɛ Napoleon Deluxe Brandy bepue wɔ aseɛ, na adɔfo nso ani bɛgye ho yie paa. Napoleon Deluxe Brandy nso nyɛ nsa a woba abɛnom na ama wo hangover biara. Wonom a, baabi a wogyina na wogyina. Sɛ wopɛ Napoleon Deluxe Brandy yi ne dodoɔ atuo a, wo dea ne sɛ wobɛfrɛ Samoa's Finest Enterprise wɔ 0248 26 13 01. Napoleon Deluxe Brandy, ɛyɛ the number one best. Wei deɛ ɛyɛ fia dɛ bɛyɛ a ɛyɛ free high life bus bɛnya kɔ abisa anyima mu adɔfo ne w'abusuafoɔ nyinaa yɛde nyotofoɔ ho bebree ɛna ɛbrɛ o ɛma womfi sɛ valentine day yi ɛyɛ adɔfoɔ da ɛno nti wo ne wo dɔfo wo maame wo nuanom ɛyɛ free wohyɛ wɔ gye nyame fɔ garden si wɔ akete ɛhɔ na valentine day yi yɛbɛbɔ so ɛyɛ free ɛ yɛnye kaprɛ wei deɛ mo ho dɔ nti ɛna ɛhyira fam yɛyɛ ne free sie yi mmerɛ na ɔnom kɔpem sɛ wɔbɛbrɛ Anigyesɛm ne sɛ, obi a ɔbɛtɔ Family Size Pizza biara no, yɛkyɛ no baako ka ho free. Mmɔden ase yɛn nyinaa yɛbɛhyia wɔ hɔ. Bɛka mo ne yɛmfa ɔdɔ mmom, ne yɛnkyerɛ ado asa sɛ ɔdɔ na ɛyɛ o. Sɛ woyɛ aberante o, sɛ woyɛ ababaawa o, ne sɛ wo ne sika o, don't mind, me yɛnhyia hɔ. Yɛkyɛ mu asaa. Afeɛ wei, 14 February 2014, Four Gardens, Siwa Kitchen, ɛyɛ free o. Maame, me a na yɛ adwuma wɔ Unique Naturalist Care no, Dɔkta Ɔlɔlɔ mfa mi safea nu. Alata ni baa dɔkta no n'ayarsabeɛ hɔ, na na mese mebisa mo sɛ, Maame no, ɛdeɛ bɛn na ɔde yɛ ne nuro no a? Owura, mese, yɛɛ yɛ adwuma hɔ koraa, ɛyɛ nwanwa. Ɛyɛ Awurade o! Ɛyɛ Awurade ampa. Yadeɛ ahodoɔ a wɔsa no seesei Ghana ha, ɔno ara na obi rebɔ ne din. Ei, ɛna woka no sei? Mekɔɔ adwuma wɔ hɔ bɛyɛ mfeɛ mmienu ni, na obiara bɔ n'aba so. Ɛsɛ sɛ obiara bɔ n'aba soɔ. Maame Ɔlɔlɔ mfa mi safea nu, Alata ni baa dɔkta no, ɔde abibiduro nko ara na ɛsa yadeɛ, ɔsa syphilis, hepatitis B, candida anaasɛ wipe, gonorrhea, low sperm count, Infertility anaa ɔba a ɔnwɔ. Afei kooko yade yi otumi no paa. Sɛ wo ne ɔbaa anaa bɛɛma bi nya nna mu yade a, fa kɔ Ɔmaame Ololofɛ Mesateɛ no hɔ. Unique Naturalist Care ɔdi dwuma wɔ hɔ papapap. Mmaa a wɔnwo a wɔanya awoɔ dɔɔso. Hepatitis B ne Syphilis yade a ɛsie nni aduro no, saa nyɛ nokorɛ da. Wɔwɔ scan ne lab mfidie nyinaa wɔ hɔ. Abusua sɛ wopɛ Unique Naturalist Care, kɔ Airport Roundabout, Suani sɛ abuo kurom kwan no so. Nananse Nkyire store tententen, Block A no sa, Abrosɛ Sim Mfimfini ɔne Asɔɔte Play Station di nhwɛanimu no. Yɛatwerɛ ɔsoro hɔ a, saa kɔsua Memorial House.